Він часто густо вдавався до пози, кожним рухом підкреслюючи свою пересиченість славою. Пильніше приглянувшись до свого партнера, Ніна Ващенко дійшла переконання, що кращого виконавця на роль Мастакова важко собі уявити. Як і горьківський персонаж, Арзамасцев не дуже розумний, але запальний, щирий, до того ж як актор, з тих, що не підведе ніколи. Це підбадьорювало її, надавало певності, що вистава матиме успіх. Вона набралася сміливості і сказала: Я знаю своє майбутнє Георгію Савичу. Воно цілком залежить від долі нашого спектаклю. Іншого майбутнього тепер у мене немає і не буде, ясно? Останнє слово, яке вихопилося за звичкою, можна б вважати безтактним. Проте запитання поставлене було з такою чарівною інтонацією що викликала у Македонова щирий захват. Браво, бравіссімо! змахнув руками Головреж. Отак безпосередньо і наївно повинна вести діалог Олена Миколаївна із закоханим у неї Потєхіним. Тільки замість я знаю своє майбутнє Георгію Савичу, воно цілком залишить від долі нашого спектаклю, вона повинна казати у підтексті, розуміється, в підтексті. Я знаю своє майбутнє Потєхін. Воно цілком залежить від долі мого чоловіка. А от ясно передати тональність усієї фрази блискуче. Ану, спробуйте ще раз. Ніна повторила всю репліку, намагаючись загнати у підтекст і оте однослівне запитання ясно, яке було її давньою, ще школярською звичкою. Македонов уважно слухав. Потім якийсь час плямкав губами, ніби пробуючи нінині слова на смак, нарешті визначив гірше. Нічого ти не розумієш, втрутився Арзамасцев. Гірше для Ніни Олександрівни, зате краще для Олени Миколаївни. А ти не розумієш і поготів. Ти граєш письменника Мастакова, а не лікаря Потєхіна. Де тобі збагнути? Твій Мастаков зрадливий, примхливий, безвольний. Так, так, так. Проте зрадливий, примхливий, безвольний, він краще знає характер своєї дружини, ніж геніальний режисер Македонов, запевняю тебе. Однак ми не в театрі. От от саме тому. Гра, як видно, тривала. До краю стомлена Ніна тепер остаточно збагнула так, це продовження репетиції. До випуску вистави залишалося мало днів. І Георгій Савич, очевидно, боявся, що Ніна не встигне врости в роль. Для цього вигадано цю вечерю, на яку покликано Арзамасцева, що виконував функцію подразника. Георгій Савич не відступав від початої теми. От і гаразд, ви самі визначили своє найближче майбутнє. Але я можу сказати вам і про більш далеке. Здогадуюсь і про нього, втомлено усміхнулася Ніна. Так буде завжди, від ролі до ролі, все життя, правда? Що саме? Праця і втома. Це не радує вас? Лякає. Чи знайду в собі сили? Скажіть, це дуже важко? Відповів Арзамасцев важкенько. Але жити без цього я не міг би. Я, здається, теж приєдналася Ніна. От і прийшли до спільного висновку, радів режисер майбутньої вистави що був і режисером сьогоднішньої вечері. Тільки так, у нашому театрі тільки так. Я мусив сказати вам це. Спасибі. Випиймо по останньому келиху та й квит. Завтра репетиція третьої дії. Македонов підняв бокал. Затворче взаєморозуміння. Випили, підвелися. Арзамасцев розраховувався з офіціантом. Македонов підвів Ніну до парапету за яким чорніла прірва. На дні її шугали автомобілі, пробиваючи собі шлях золотистими шляхами, мов комети на виворіт. Люди були схожі на сфіфтівських ліліпутів. Боїтесь? Дуже. Треба подолати собі цей страх. Перед прірвою? Перед прірвою оркестрової ями. Пам'ятайте завжди, по той бік оркестру живі людські серця оцих самих людей, які зараз із височині 15-го поверху здаються нам такими маленькими і такими однаковими. Насправді вони великі і різні, і всіх їх треба вдовольнити, всім відповісти на їхні духовні потреби і запити, ясно? Останнє слово він ужив навмисне, продовжуючи гру. У Ніни паморочилася голова. Вона сперлася на парапет, щоб не впасти а потім примусила себе пройти повз бар'єр над прірвою. Це була проба сил перед зустріччю з оркестровою ямою. Був день, сонячний радісний день. Карета їхала по Батиєвій горі, наче по небокраю. Згори виднілося місто, як велетенський бірюзовий храм з малахітовими люстрами ще не розквітлих каштанів. Зазначений у картці виклику будинок виявився двоповерховою кам'яницею давньої купецької забудови.